Si un centre comercial regala viatges a l'espai, el que ve després no serà menys. Nosaltres també en regalem. Mentira. Que sí, que regalem viatges a l'espai. Tu voldries venir? ¿A dónde? A l'espai. és muy grande. Sí, però és un viatge a l'espai, no se surt de la nau. Ah, pues sí, sí que iria. Sí, doncs llavors ja eh, s'ha de fer uns 3 mesos de, de molt d'exercici, s'han de fer una preparació molt dura. Són 1.300 flexions i abdominals al dia i a més a més anirem amb companyia de bus. Acompanyada de bus? Sí. no, depende. Si con eso todo, con a ver si se me va a quitar el culo. ¿El qué? El culo. O sea, se me va a reducir el culo, el volumen del culo. A ver, te va a flotar, pero reducir. Bueno, pero con todo los ejercicios que vamos a hacer, adelgazar, adelgazaré algo, ¿no? Algo, quizás. ¿Y se le pueden hacer torturas a Bush? Ah, eso se podría plantear. Bueno, entonces sí. Bien, ya tenemos una visitante. A ver si hay más gente. No, a veure, a veure, hola, sí. Sí, hola, hola. Tu voldries venir, a... et regalem un viatge a l'espai, tu voldries venir? Sí, sí, per què no? I um, llavors s'ha fet un exercici molt dur, són tres mesos de preparació, um, fent com piruetes i coses d'aquestes, posant al revés i fent voltes d'aquestes. Tu estàs disposada? Sí, sí, jo vaig al gimnàs cada dia, o sigui que això ah, no, no, no, no em fa res, res, res. A més a més tindries la companyia de Bush. Quin Bush? Com que quin Bush? Quants buixos coneixes? <laughs> No sé, però hi ha diversa gent que es pot dir així, no? I tu el que coneixes, és el que coneixes? Bueno, ex ex Ah, vale, vale. Eh, doncs, mm, no sé, escolta, el podríem fer fora i que es perdi per l'espai i ja està. No? Hòstia, bona idea, tu. <laughs> Plantejarem. Gràcies. Hola, mira, eh, estem fent regals, estem regalant viatges a l'espai. Vosaltres voldríeu venir? No, merci. No, no t'agrada això? No, no, no et sembla especial anar a l'espai? No, no us agradaria? Bueno, aquí la Terra s'està bastant bé. Vull dir, que seria interessant, però no crec que pogués disfrutar les condicions climàtiques d'allí, així que... Ah, estaries la nau, eh? Per això no pateixis, perquè la nau no plou ni res. Amb una nau... Bueno, seria divertit, sí. Això sí, no podries posar morena, eh? Tinc altres prioritats, però podria ser divertit. Sí. Quines altres prioritats tens? <laughs> bueno, no sé, anar a la Índia, per exemple, abans. Ah, està bé. I la, la Índia flotant? anar a l'Índia flotant, <laughs> bueno, també, superinteressant. <laughs> Moltes gràcies. Hola, bon profit, eh? Bon profit. Escolta, estem regalant viatges a l'espai. Vosaltres us apuntaríeu? En aquest moment, sí. Just en aquest moment i menjar un croissant allà seria gratificant. Seria chocolate hiperespacial. Flotante ahí. O sea, en la nave que hay para diversión. Eh, hay, hay Bush, está Bush para acompañar. Y nada más. Eh, no, tienes los botoncitos, los típicos botoncitos que puedes tocar. Vale, vale, vale. ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? Sí, antes me has preguntado y me he apuntado, me apunto otra vez, sí. sí. I, I tu t'apuntes? Jo també m'hi apunto. I tu vindries, també? Jo no ho sé si vindria, perquè és que saps què passa? Que requereix tres mesos de preparació amb exercicis superforts, molt d'usos, has de fer, saps que allò que roda i, de, i mareja tant, i jo no sé, eh? Quant de temps seria? Doncs pues el viatge a l'espai seria, eh, seria un any, em sembla, eh? com un Erasmus, no? Un Erasmus però a l'espai. Un Erasmus a l'espai, el que passa que no em sé si t'ho convalidaria amb crèdits de lliure elecció o aquestes coses. Vindries, no? I tant, i tant, jo vindria. Bé, bé, tenim molts bons acompanyants. Gent i gent del tram, eh, regalem viatges a l'espai. Qui vol? Qui vol un viatge a l'espai? Algú estaria disposat a anar a un viatge a l'espai, però hauríem de fer moltes proves, eh? Vostè estaria disposat? No? Vostè? Ningú estaria disposat a fer un viatge a l'espai, tot gratis, eh? A més amb la companyera Bush. No? Crèdit Tiana és això. Segur ningú contesta. Algú voldria fer un viatge a l'espai? No. Poc èxit, poc èxit aquí, al tram. La gent del tram prefereix anar amb tram que amb coet. És una opció, és una opció. Mira que hi havia gent parlant, eh? I un xivarri que t'hi cagues. Però és que quan ho he preguntat, tothom s'ha quedat en silenci. En silenci absolut. Super heavy. Super heavy. Atenció, atenció, gent, perquè estem regalant viatges a l'espai. Me lo quiten de las manos, senyores, me lo quiten de las manos. Qui estaria disposat a venir a l'espai? Què dic? Estaries disposada o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Val, eh, T'haig d'avisar que això requereix tres mesos de preparació, d'una dura preparació. Eh, són flexions, abdominals cada dia, allò de fer piruetes i posar-te allò que mereix tant. Estàs disposada? però, ah, sí, sí, totalment. A més, tindries la companyia de bus, tu. Aquí? De Bush. De Bush. Hòstia, això ja... Mm, no em fa tanta gràcia, no eh? No. Gràcia. Bueno, I aquí, a veure què diuen aquesta gent. Hòstia, i això s'ha de pagar o no? No, el regalem, el regalem, saps com li regalar? Ja, perquè estic aquí menjant, m'ho regales? T'ho regalo. Hòstia, que guai, Per no? ser un menjador de formatge. <laughs> vale, i què he de fer? Ah, pues res, preparar-te, sí? Mm? Vale, t'apunto les dades, eh? Vale. El... Com et dius, com et dius? Em dic... Albert. Val. I quin és el teu número de telèfon? Eh, 93 363 36 13. D'acord, i a quines hores estàs disponible? Aviam, per tu o per l'espai? Aviam, de, de què estem parlant? Bueno, de, de mi, de l'espai, ves el mateix. Tu no preguntes em com seria... l'espai. Tu no preguntes com seria, però a l'espai, allà flotant? Hòstia, sí que m'he preguntat, sí si ja tens, pots tenir una resposta amb mi. Eh? Pot ser guai, eh? Vinga, tu ja tinc acompanyant. Ah, <laughs> això sí que seria volar, eh? Ah, a veure el fillo aquest, mira, aquest jo, aquest jo me'l menjo, eh? Adéu, adéu, guapo, eh? Adéu.